بسم الله الرحمن الرحيم Islamski davetski servis online Studio Dini من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجره Islamski davetski servis online studio Dini. من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح إعصارا ونيرانا نام الخليل Neka je zahvala uzvišenom Allahu Tebarake wa Teala, stvoritelju svih svjetova, koji nas je počastio sa dini islamom, posljednom objavom koji objavio poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallame častnim Kur'anom. Zaista je mu'min sretan i zaista je mu'min radostan zbog toga što ga je uzvišeni Allah azze ođel učinio muslimanom. No međutim, sreća muslimana nestaje tu, već prelazi te granice, pa nema kraja radosti i nema kraja sreći jednog mu'mina kada zna da je sljedbenik najboljeg i najodabranijeg Allahovog teba, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Uzvišeni Allah azze wa jalla kaže u svojoj časovoj knjizi لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ I tako mi života tvoga, o poslaniće, oni u istinu u pijanstvu svome lutaju. Kaže Ibn Abbas, radi Allahu anhu, nije se uzvišeni Allah te barake o teala zakleo životom nijednog poslanika, osim životom poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallame, što neminovno ukazuje na odlike našeg vjerovjesnika. Navodi se u hadisu koga bileže Buharija i Muslim da će se na sudnjeme danu pružiti sirat preko džehennema, pa će prelaziti ljudi preko njega, I prvi ko će preći, bit će poslanik sallallahu alaihi sallam i njegov ummet. Prvi koji će preći, ovaj nam hadis bezrezervno ukazuje na odliku ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. U drugom hadisu koji se isto navodi u dva sahiha kod Buharije i kod muslima stoji predaja da će uzvišeni Allah Želešanu uvesti u džennet 70.000 ljudi iz ovoga ummeta bez polaganja računa. Kod imama Tirmizije i kod imama Ahmeda stoji dodatak u kome stoji, a sa svakom hiljadom ući će još 70.000 u džennet bez polaganja, bez polaganja računa. Vidimo samo kakva je odlika našeg poslanika sallallahu alaihi wasallame i kakva je odlika risaleta i poslanice kojom je došao. Bileži imam Buharija u svome sahihu od Ibnu Omara da je Zaid Ibnu Amr Ibnu Fejl izišao jedne prilike u Šam da se raspita o pravoj vjeri, ne bi li našao pravu vjeru koju će slijediti. Pa je došao do jednog židovskog učenjaka pa mu je rekao obavijesti me o svojoj vjeri da je slijedim. Pa mu je rekao ovaj židovski učenjak, kaže ti nećeš slijediti našu vjeru, a da te ne zadesi nešto od Allahove srđbe. Pa je rekao Zaid ibn Amr ibn Nufail, ja sam pobjegao od Allahove sržbe i ne želim da upadnem u nju. Pa mu kaže ovaj učenjak Benu Israila kaže ne znam ništa nego da budeš hanif. Ma a'lamu illa an takuna hanifa kaže ne znam ništa nego da puneš, budeš hanif. Pa je rekao Zaid, وَمَنْ hanif? A šta je to hanif? Kaže, dinu Ibrahim, lem jekun jehudijen, wala nasranijen, wala ja'budu illa Allah. on nije, kaže, bio ni židovni kršćanin, već je bio musliman, već je, već je e, obožavao samo Allaha. Pa je sve u jednog od kršćanskih učenjaka, pa ga je upitao, pa ga je upitao o njihovoj vjeri, pa je kazao ovaj učenjak kršćanski, ja ne znam da možeš slijediti našu vjeru, a da te ne zadesi nešto od Allahove sržbe. Pa je kazao, Zaid, od Allahove sržbe sam pobjegao, imaš li nešto drugo? Pa je kazao, budi Hanif. Pa ga je upitao, šta je to Hanif? Kaže, to je vjera Ibrahimova. Nije bio ni židov, ni kršćanin i obožavao je samo Allaha. Pa je tada Zaid ibn Amr ibn Nufel digao svoje ruke prema nebu i uputio dovu Allahu te barake od tala kazavši, gospodaru moj, ja svjedočim da sam na vjeri Ibrahima, ale i selam. <clears throat> Bileži Buharija u svome sahihu u drugoj verziji od Esme bint Ebi Bekr da je rekla vidjela sam Zejda ibn Amra ibn Nufela da je nastavljen na svojim leđima na Kjabu i obraća se Kurešijama kaže im o Kurešije niko od vas danas nije na vjeri Ibrahima ale i selam do mene ja sam jedine na vjeri Ibrahima ale i selam i uzimao je od ljudi djevojčice koje su htjeli da ukopavaju žive pa bi ih kupio i potom bi ih odhranio pa bi kazao otcu te djevojčice nakon što bi odrasla ako želiš uzmi je sebi a ako nećeš ja ću dalje nastaviti da je izdržavam <clears throat> u istinu nakon ovih predaja možemo kazati da su čudni ljudi koji žele istinu i hoće da slijede istinu a ne mogu da dođu do nje <clears throat> vidimo da je Zaid Ibn Amr Ibn Nufail došao do istine <clears throat> logičkim razmišljanjima i vjeri i znao je da ono što čine kurejši od obožavanja kipova, da to ne može biti vjera i da to nije ono što uzvišeni Allah te barake od, od traži od svojih ljudi <clears throat> i da to nije ono što uzvišeni Allah te barake od Teala traži od svojih robova. Stoga je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao o Zaidu ibn Amru fe innehu yuba'atu jevmel qiyameti ummeten wahide <clears throat> on će biti poslan na sudnjem danu kao jedan umet. Znači Zaid ibn Amr ibn Nufel će biti sam jedan umet. On će predstavljati jedan umet jer je on bio jedini čovjek koji je znači vjerovao, koji je vjerovao u to vrijeme. Pogledajmo ljude koji su živjeli prije nas. Morali su da traže znači vjeru ispravnu i da traže ispravan put da bi se spasili vatre džehennemske dok od nas muslimana to nije slučaj. Mi imamo Kur'an i mi imamo sunnet, imamo vjeru. Imamo vjeru za koju uzvišeni Allah te barake od ta'ala kazao El jeume ekmeltu lekum dinekom, o ekmemtu alejkom ni'meti, o raditu lekum ul islame dina. <clears throat> Danas sam vašu vjeru potpunio i svoju blagodat prema vaš, vama usavršio i ja sam zadovoljan, kaže uzvišeni Allah azze ođel, da vam islam bude vjera. kaže uzvišeni o temet kelimetu rabbike sidkan adla upotpunjene su riječi gospodara tvoga <clears throat> istinito i pravedno istinito u pogledu vijesti koje su nam došle od priješnjih naroda o kojima, o kojima nam je uzvišeni Allah te barake o tala govorio u Kur'anu a pravedno u pogledu pravedno u pogledu propisa, pa svi propisi koji su došli u Kur'anu su pravedni i može ih čovjek ispuniti. Ovo je vjera kojom je zadovoljan uzvišen Allah te barak je otala. Zar neće ljudi biti zadovoljni takvom vjerom? Zar neće ljudi se prihvatiti takve vjere, a uzvišen je zadovoljan da im ona bude, da im ona bude vjera? Bileži imam Buharija od Tarika ibn Šihaba da je jedan židov došao kod Omara ibn Khattaba pa mu rekao o vladaru pravovjernih. Vi imate jedan ajet koga učite u vašoj knjizi da je nama objavljen, mi bismo taj dan uzeli kao Bajram. Pa je rekao Omer, a koji je to ajet? Pa mu je rekao, el je ome kmeltu nekom dinekom, ja vam danas vašu vjeru potpuni. Pa kaže Omer, ja znam gdje je taj ajet objavljen. Objavljen je, kaže, na Arefatu, dok je Allahu poslanik stojao i bio je petak. Dakle, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je najbolji Allahov rob koji je ikada poslan ljudima. I njegov risalet i njegova poslanica kojem je došao smatra se najboljom i najpotpunijom poslanicom. Kaže šehol Islam ibnul Kajim u svome dijelu Bedajol Fawaid da je pita Nebul Wafa Ali ibn Aqil al-Baghdadi al-Hanberi poznati islamski učenjak da li je bolja soba poslanika sallallahu alihi wasallame ili je kjaba pa je rekao ako želite samo sobu ako želite samo sobu onako praznu bez poslanika sallallahu alaihi wasallam onda je soba onda je kjaba bolja no međutim ako mislite na sobu a Allahov poslanik u njoj nije tako mi Allaha niti arš, niti oni meleki koji nose arš niti džennetki adni niti niti okrugla, niti, niti okrugli svemir. Sve to <clears throat> po Ibnu Akridu nije bolje od našeg poslanika sallallahu alaihi wa sallame, za koga je uzvišen Allah te barak je od ta'ala kazao, da kad kane lekum fi rasulillahi usvatun hasanetun minan kane jerđu Allah, limen kane jerđu Allahe u lijevom al wa zekar Allahe kjesira. I vi u vašem poslaniku imate divan uzor za one koji žele Allahovu nagradu i pripremaju se za sudnji dan koji puno Allaha spominju. <clears throat> Iz ovoga ajeta možemo zaključiti da ljudi koji da ljudi koji se ne ugledaju na poslanika sallallahu alaihi wa sallame nisu od onih koji se pripremaju za sudnji dan, niti oni koji žele Allahovo lice i zadovoljstvo to je njegovih evo puno. Najveći uspjeh za vjernika jeste da položi račun kada ga uzvišeni Allah te barak je otala upita o ome čovjeku, o poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallame. A bit će čovjek pitan o Allahovom poslaniku, kako došlo u hadisu Al-Bera ibn Azim, ako ga bilježima muslim, bit će upitan o njemu u kaburu prije nastupanja sudnjeg, sudnjeg dana. Pa ako pogodi, znači, ako pogodi, i ako položi ovaj ispit, ono sve što sledi nakon toga bit će lakše, i bit će blaže. No međutim, ako ovdje čovjek propadne, sigurno, sigurno da ono što predstoji da će biti gore i gore i teže. Mi imamo, nažalost, kažemo nažalost, jednu skupinu muslimana koji se <clears throat> iz svoga prevelikog neznanja ili prkosa ismijavaju sa našim poslanikom sallallahu alejhi ve što se sigurno svrstava među najteže i najveće grijehe kod uzvišenog Allaha te barake o ta'ala. U hadisu koga bilježe Buharija i muslimu debu Horeni i Enosa, spominje se da je jedan čovjek kazao i povikao, ja ebal Kasim, o ebu Kasime, pa se je poslanik sallallahu sallam okrenuo, pa je rekao, lem e'anik, nisam mislio na tebe, o Allahov poslaniče, nisam tebe ciljao nego sam mislio drugog čovjeka. I nema da autu fulana, zvao sam drugog čovjeka. Pa je poslanik, <clears throat> sallallahu alaihi sallam, rekao, semu bismi, vada teknu bi kunijeti, nadjevajte moje ime, a nemojte nadjevati moj nadimak. Vidimo da je ovdje a, samo pozivanje poslanika, sallallahu alaihi sallam, odnosno drugog čovjeka, po nadimku poslanika, sallallahu alaihi sallam, samo posebi sebi propusti greška koji je zabranio poslanik, sallallahu alaihi sallam. Pa kakva je onda stvar sa ljudima koji se otvoreno <clears throat> ismijavaju sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme i njegovim sunnetom. Sigurno se to smatra najtežim i najvećim grijesima. Kada je jedan od licemjera, kaže se da je to bio Abdullah ibn Ubay ili Vodijate ibn, Vodijatu ibn Sabit, jedan od njih dvojice, da je na bitci na Tebuku kazao Ma ara kurra'ena haula illa argabuna butunen wa ekzebuna alsinatan wa ejbenuna inde liqa' kaže, ne vidim i ne smatram ove naše Kur'an, Kur'anđije, misleći na poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i njegove ashabe, osim da su, osim da su najstrašljiviji na bojnem polju i da su najlažljiviji kada treba nešto pričati i da su najlažljiviji kada treba nešto pričati i da samo vole da pune svoje stomake. Pa kada je to došlo do poslanika sallallahu alaihi wa sallame, došao je ovaj munafik i kružio oko deve na koje je jahao poslanik sallallahu alaihi wa i govorio, mi smo se samo, kaže, zabavljali i šalili. Pa je uzvišeni Allah te barak je otala objavio Ole in se eltehum ne yekununne innema kunna nehudu o nelab. Kul ebillahi wa ajatihi wa rasulihi kuntum testehziun, la ta teziru kad kefertum bade imanikum. A ako ju pitaš, oni će ti sigurno kazati, mi smo se igrali i zabavljali, mi smo šalu i šegu ganjali. Reci, da ste Allahom i njegovim ajetima i njegovim poslanikom se ismijavali, nemojte opravdanje tražiti, vi ste nevjernici postali nakon što ste bili vjernici. Ovo je svakako što smo spomenuli bio onaj crni dio ogledala i mračna strana a, slike onih koji nisu znači imali edeba i etike sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa alaihi wa No međutim, sa druge strane imamo ljude prave mukmine koji žele da slijede Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u velikom i malom žele ga slijediti čak i u mubah dozvoljenim stvarima a o stvarima koje su legitimne kao sunet i vađibi farzovi ruknovi da ne govorimo Bilježi imam Buharija u svome sahiju da je Elbera ibn Azib, radi Allah anu, pitan da li je lice poslanika sallallahu alaihi wa sallam bilo kao sablja. Kaže ne, već je njegovo lice bilo kao mjesec. Bilo je kao mjesec. Sijalo je kao mjesec. U drugoj predaji kaže se da je njegovo lice izgledalo kao sunce i mjesec. Znači blistalo je kao sunce, a, a bilo je lijepo kao mjesec. Pa je rekao Abide, da ja, kaže, imam tu dlako, bila bi mi draža od bilo čega drugog. Bila mi draža od svega onoga što je na zemaljskoj površini. Ako je ovaj čovjek sretan sa dlakom poslanika, sallallahu alaihi wasallam, šta je onda sa njegovim sunnetom i sa uputom koji je došao? Kako je on zadovoljan i kako je on sretan što je musliman i što je sredbenik Allahovog poslanika, alaihi sallatu wasallam? Na dan otvorenja Mekke došao je Ebu Bekr sa svojim otcem da dadne prisegu poslaniku sallallahu alaihi wa sallame. Pa je tužio svoju ruku kao prisegu, pa je tada pa Ebu Bekr zaplakao. Pa ga je upitao poslanik sallallahu alaihi wa sallame što plačeš o Ebu Bekre, kaže Allahov je poželio sam da je umjesto moga oca tvoj Amidža ovdje, Ebu Talib, koji nije umro na svome islamu, da je on i da je prisegu i spreman sam da iskupim njega sa svojim ocem. Nije bitno da vršenje, bitno je da Amidža tvoj o Allahu poslaniče primi islam i da Ovu ljubav od strane Ebu Bekra prema poslaniku sallallahu alaihi sigurno da ovakav, ovakav da ovakva ljubav prelazi srce i da i da nakon ovoga nema ljubavi. Prenosi ima Ahmed svome musnedu sa vjerodostavim lancem prenostavta od Aisha radijallahu ta'ala anha da je poslanik sallallahu sallam kupio jednu devu od jednog pustinjaka za nekoliko pregršti ili za određenu količinu datura ađuve, a to su medijinske poznate skupe datule pa je uzeo devu, a dogovorili su se da mu plati devu, znači kada se vrate u Medinu. Pa kada su došli u Medinu, ušao je Allahov poslanik sallallahu alejhi u svoju kuću i nije našao te datule koje je ostavio. Pa je kazao ove pustinjaku, kaže, ja sam u istinu pomislio da imam te datule u svojoj kući, no međutim, tako se desilo da nemam. Pa je rekao ovaj pustinjak Vagadra kaže, o prevarantu jedan, kako si me samo prevario. Pa mu poslanik sa Ozelem pokušava objasniti više puta. Ja sam smatrao da imam, no međutim vidio sam da nemam slično tome, no međutim ovaj čovjek je ponavljao Vagadra. Vagadra, o prevarantu, o prevarantu jedan. Pa je tada poslanik sallallahu alaihi wasallam poslao jednog ashaba kod Huwayle bintu Hakim ibn Umeje da pozajmi od nje ove datula pa da plati ovome pustinjaku. Pa su tako učinili. Kada su donijeli znači, te datule i kada su platili, kazao je Jezake Allahu hajra, pa kad eufejte, valtjebste, te nagradio znači, svakim dobrom da će ovaj pustinjak, ti si ispunio svoje obećanje i ti si dao i lijepo si postupio. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة الموفون المطيبون to su najbolji robovi kod Allaha tebarake wa ta'ala na sudnjem danu oni koji koji ispunjavaju obećano i oni koji lijepo i oni koji lijepo postupaju prenosi ima muslim u svome sahiju da je al-Mikdad ibn Aswad do poslanika sallallahu alaihi sallam Pa su jedne večeri ostavili za Allahovog poslanika posudu u kojoj je bilo mlijeko i legli su spavati. Pa kaže El Miktad, došao mi je šeitan i kaže mi, Allahov poslanik će, kaže, piti kod tog i tog plemena mlijeka. Njemu nije potrebno, znači, to što si ostavio, popi ga. Kaže, pa mi nije prestao nagovarati dok nisam popio, znači, udio koji je pripadao poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Pa kada sam ga popio, kaže El Miktad, došao mi je ponovo šeitan i rekao, pogledaj šta si uradio. Popio si mlijeko poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa sada kada dođe neće imati šta da pije, a on je žedan, pa će dobiti protiv tebe, pa ćeš izgubiti dunjaluk i ahiret. Kaže, pa sam jedva dočekao da dođe poslanik sallallahu alaihi wasallam. Kaže, kada je došao, digao je svoje ruke, digao je svoje ruke i kazao, gospodaru moj, ti nahranio onoga koje je mene nahranio, a napoj onoga koje je mene napojio. <clears throat> Pa vidimo da nije poslanik sa osalem korio ljude ni za kakvu stvar, a ponaročito i nije korio za svoj lični, za svoj lični interes i svoje lično pravo. El Mikdad ibn Lesvod nije obični čovjek. Nije obični čovjek. On je bio sedmina Islama, kako se navodi u predajama, da je bio sedmina od muhađira, da je bio sedmi čovjek koji je primio islam. Učestvo je na bedu i svim drugim borbama, a na danu a na danu a, bedra nije bilo drugog konjanika osim njega. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, rekao je, kaže Al-Miqdad ibn Aswad jednu riječ, ja mu, kaže, ja sam poželio da sam je ja kazao, to bi mi bilo draže nego cijeli Dunjaluk. Kada su, kada je poslanik sa osvijem govorio o bitkama i o borbi, kazao je, o Allahov poslaniče, mi ti nećemo reći kao što je Musau narod rekao Musau fezhebente u rabbuke feqatila inna hahuna qaidun nećemo ti reći kao što je rekao Musau narod Musau idi ti i tvoj gospodar pa se borite a mi ćemo ovdje sjediti nego ići ćemo s tobom uporedo i boriti se s tvoje desne i lijeve strane ispred tebe i iza tebe pa je poslaniku sa osadom bilo drago i volio je znači što je čuo ove riječi volio je što je čuo ove riječi. Pa je El Mikdad ibn Lesved bio čovjek koji iza sebe, koji je imao znači a, istoriju i koji je bio sedmina Islama jednog dana jer je nosio znači taj teret u prvo vrijeme kada su muhađiri primali Islam. Vidimo da je naš poslanik sallallahu alaihi wasallam uvijek se lijepo obhodio sa ljudima Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, nikada nikoga nije poslanik sallallahu alejhi ve udario svojom rukom, niti je kada osim kada je bio u džihadu, znači nije udario ni žene, ni roba, osim kada se je borio samo u džihadu, tada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme borio kao što je propis. Nije nikada uti žene niti najljepše se je ponašao ljudima. Ajša radijallahu ta'ala kad je upila o poslaniku Allahu alaihi wasallam i njegovom ahlaku kazala je njegov ahlak je bio Kur'an i njegov, njegov, njegova etika i njegov edeb je bio Kur'an. Pa je poslanik sallallahu alejhi sallam je bio znači živi Kur'an koji je hodio po zemlji i muslimani su danas potrebni sigurno da se ugledaju u poslanika sallallahu alaihi wasallame i da slijede njegove stope, da brane čast Allahovog poslanika od svih onih koji ga napadaju, koji ga ismijavaju i da pozivaju ljude da slijede sunet Allahovog poslanika, jer je u tome za njih spas i na Dunjaluku i na Ahiretu. Molim Allah te barake od tala da nas uputi na pravi put, da nas uputi na istinu, da popravi naša stanja i stanja naših porodica i da nam najboljim od naših dijela učini zadnja od njih. Wallahu ta'ala, a'lam, wa sallillahu على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا Islamski davetski servis online studio Dini الروح حصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل davetski من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يعصارا